maar ek die kind nie sien. Ek sal my voel, as hy in skoon is, het nie sal lyk. Ons jong geslaag, so met straf en mannelijke, met blijsak om sy voelde deel. Die volk was in huis in ons handel, het ek groot lucht gesien. Hulle wat in die dood saan wees, vergifnis aan ons vergeet. En die eerste prijs ons is skam. Want hy wat genoem. Wonderbaar. Raadsman. Sterke God. Ewa Vader. Vrede God. en daar sal 'n takkie uitspruit uit die stam van Isaak. En 'n roet uit sy wortel sal vrugte dra. En op hom sal die gees van die Here, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterk, die gees van kennis en van die vrees van die Here. So sê die Here Daar is my knegt vir wie ek ondersteun. Die uitverkorene en wie my siele welbehaai. Ek het my gees op hom gelê. Hy sal die reg na die nasies bring. Maria, die geknapte riet sal hy nie by en die domme lampe sal hy nie blus nie. Met getrouheid sal hy die reg laat geskied. Hy sal baie sê hy. Hy sou die jare iets anders sou bepaal om ons te word. Groot manne van die ooste, soek u die Here, gee. Ja, ons soek die koning wat gebore is in Bethlehem vanaand. Maar u is vreemdes uit 'n verre land. Wie die kennis van die saak gegeet? My broers en ek is serkundigis. Verlede en toekomst het diep opgesluit in serkaal. Ons het ons ver gesien. Ons het ons gevolg en ingezien. Herodes. Hy was dus by Herodes voor. Ons was ja. Sy wijse man het gesê ons moet in Bethlehem kom soek. Die ster het ons beleid op die. Hierodes beoog die tyding te bring, maar ons is in die droom beleid om hom die tyding te bring. God sal voorsien, beskerm en bewaar.